الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude. Žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu, a najljepše je mjesto povratka Allaha. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, imat će gospodara svoga dženecke bašća kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti i čiste žene i Allahovu naklonost. A Allah dobro poznaje robove svoje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر لنا أمورنا يا ذا الجلال والإكرام Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molim dragog Allaha da nam čuva blagodati koje nam je On iz milosti svoje dao posebno da nam čuva blagodat vjere u našim srcima. Da nas počasti da islam živimo u svojim životima i da stalno nastojimo da se družimo sa onima koji su iskreni. Amin. Salavat salam njegovome miljeniku Muhammedu, častnoj i plementoj poroci, vrlima sahabima i neka je mir i spas na sve one čestite ljude koje možda nikada nećemo vidjeti ili nismo vidjeli, a svoje su živote ugradili kako bi mi bili jedan slobodan muslimanski narod. Ja molim dragog gospodara da mi nikada ne obrukamo spomen na te velike ljude. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi u knjizi koja nosi naslov al gusl kupanje ili čišćenje velikim, velikim pranjem. Ono što je za nas muslimani i muslimanke karakteristično jeste da nastojimo da u svojim životima nikada ne budemo u raskoraku između riječi i dijela. Dakle, ono što govorimo da ujedno i radimo. I možda je jedna od najtežih osobina čovjeka upravo to da govori jedno, a da drugo radi. Kaže imam šafija, kaže, وَلَا تَنْهَا عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ Kaže, nemoj zabranjivati neko ponašanje, a isto raditi. Arun alejke iza falta Znaj da je sramota koja će te sustići velika golema. I u drugom jednom stihu kaže Tavibun i ovu asatimu. Kaže, kad tako radiš ti si poput ljekara. Hoćeš da nekoga izliječiš, a i sam si, a i sam si potreban za ljekara. Ono što je bitno prije nego što počnemo čitati današnji hadis, jeste, draga braćo i sestre, da nastojimo ono znanje koje nam je gospodar dao. Pa ma kako to malo bilo, da nastojimo primjenjivati u svome životu. Jer kakve ti koristi od tovara knjiga ako ih nisi pročitao? Kakve ti koristi od stotina hiljada informacija ako ništa od, od toga ne živiš u svome životu? Kada naučimo nešto iz života Rasulullaha sallallahu alaihi neka nam to bude, ako Bog da vodilja u našim, u našim odnosima. Pošto živimo u vremenu velikoga izazova kako se suprotstaviti jednom pogledu na život, a to je da, da, da se sve materializira. Sve se materializira. Odnosi među ljudima su se počeli materializirati. Hoću sa vama na samom početku da podijelim jedan, jedan kuranski ajet koji me je tako ganuo i kada Kur'an učimo nastojimo razmišljati, nemojmo dozvoliti sebi da Kur'an bude na našim jezicima, da ne bude, da ne uđe, malo da ne svrati ovaj, u naš um, u naše srce, da malo razmislimo. Kazivanje o Ibrahimu, salam je vrlo upečatljivo, pogotovo za mlade ljude danas. I kada Ibrahim za njega njegov narod kaže kad je porušio ekipove kaže samjena fetan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim kad čuli smo mladića kako po zlu spominje ekipove kaže se njemu za njega zovu ga te Ibrahim ali mladić i ona njegov govor koji mi znamo kad je gledao u sunce, gledao u mjesec, jel, pa kad je sunce izašlo vidio, nema ništa blistavije, nema ništa, nakon na prvi pogled, jel, tako obasja dunjaluk, mislim, Allah je dao da život dolazi iz toplote onoga, onoga sunca koje obasjava zemlju. Da nema sunca ne bi bilo života na zemlji. Kaže, ovo je moj gospoda. Kada je sunce, zašto kaže Ibrahim a.s. Kaže, ja ne volim one koji, koji prolaze. Isto tako, ima lišta ljepše na nebesima nego na mjesec kad se bedr puni, onaj, ukrasi nebesa. Kad ga vidiš, ljepota kaže Ibrahim, ovo je moj gospodar. Pa kada je mjesec zašao, to su dva simbola materializma. Sunce i mjesec. Moramo paziti u našem vremenu da svoja srca ne vežemo za ono što je prolazno. Jer ako vežemo, to sa sobom ne možemo ponijeti. Ono što nosimo sa sobom su isključivo prva stvar, čvrsta vjera ako imamo stvrtelja i drugo dobra djela. Loša nas prati. Htjeli mi ili ne Dvije stvari samo nosiš. Svoju vezu sa stvrteljem i nosiš sva dobra djela. I zato možda bi jedan od ajeta koji stalno moramo ponavljati. Susreće se čovjek sa različitim stvarima oko sebi. Pa si kad svaki put te nešto pokuša privući, la afilin. Ne volim one koji su prolazni. To sloni svaku iluziju da je bilo šta mimo Allaha vrijedno. Pogotovo što je toliko halal širok da ono haram što te poziva ne trebaš ni da gledaš. Ovaj, ovaj kuranski ajet je pogotovo bitan kada vidimo da su se mjerila premjestila sa ljude, sa ljude na stvari. Više ni ljudi nisu bitni, bitne su stvari. Bitne su kuće, bitni su automobili, bitni su računi u bankama. Više ni ljudi nisu bitni. Ljudi izrabljuju ljude da bi došli do toga. U takvom životu živimo. U jednom kraju svijeta ljudi umiru od gladi, u drugom umiru od gojaznosti. Mislim, ima li poganijeg, poganijeg odnosa prema materiji od toga? I zato ovaj kuranski ajd pokušajte malo kad se susretnemo sa životnim iskušenjima, pokušajte oživjeti ono što je Ibrahimov odgovor na izazove. Kaže, ne volim ono ne volim ono što prolazi. I suštinska stvar jeste vidjeti šta je to što je vječno i toga se držati. I kad se držiš Allaha, njegovih mjerila, njegovoga Kur'ana, drži se pravila koje nam je poslanik sallallahu alejhi ve pokazao kroz svoj život. I zato smo ovdje da naučimo neka od tih pravila, onda čovjek u svome životu bude sretan i zadovoljan na ovom svijetu, a na budućem bude spašen i sretan. A suština je to. Na samom početku, onako kako smo uobičajili, setma sa Fatihom ili dobom imama Buharijeći u hadijsku zbirku čitam. Lidan lillahi al-Fatiha. Petnaesto poglavlje Babu tahlili šari Hatta idha zanne ennehu kad erva Bešaratahu afada alaih Ovdje imamo jedan opis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koji ćemo spomenuti kakva je bila kosa Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Poglavlje kaže raščešljavanje kose ili razmicanje kose kako bi čovjek prilikom kupanja bio siguran da je voda doprla do čega? Do, do tjemena. Odnosno do koži. Ovdje se kaže bešaratahu znači da je došlo do koži, koži tjemena. I Rasulullah sallallahu je imao ovaj prelijepu kosu, crnu kosu koja nije bila niti uvijena niti skroz glatka, nešto između. Imao je, kažu, u nekim rivajetima do, do, do ovoga nekog dijela uha. Dužu kosu je Rasulullah s.a.v. imao. I onaj vratit ćemo se tome kasnije, ali ovo je naslov poglavlja uzeti samoga hadisa. Sad ćemo vidjeti zašto. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت Prenio nam je Abdan od Abdullaha, od Hišama ibn Urve, od njegovog oca Urve ibn Zubeira, od Hazretija Iše radijallahu anha da je rekla Kane Rasulullahi sallallahu alihi wasallame idha htesele min al džanabe. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam kada bi se kupao od džunupluka, od dženabeta, najprije bi oprao svoje ruke. وَتَوَضَّأَ وُضُؤَهُ لِسَّلَا A zatim bi uzeo abdest onako kako uzima abdest za namaz. Sjećate li se, stalno smo to ponavljali od edeva onaj kupanje jeste da prije nego što počneš da se kupaš opereš spolni organ, otkloniš ono nečistoće što ima na tebi i abdestiš se abdestom koji inače abdestiš za, za namaz. Sumak tesala, a onda je onda se okupao. Summa yuhallilu bi yadihi sha'rahu A šta bi radio? Onda bi svojom košom razmicao, svojom rukom razmicao košu kako bi voda došla, došla do tjemena. Hatta idha zanne ennehu kad arwa basharatahu afada ali l'ma'e thalath marrat Pa kada bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam preovladalo mu mišljenje da je tjeme u cijelosti skvašeno, tada bi izlio vodu još tri puta summa gasala sajre i opravo bi ostatak, ostatak svog mubarek tijela. Ovdje imamo samo jedan detalj da se zaustavimo, a to je da e, razlika između muškaraca i žena prilikom kupanja jeste da muškarac mora u svakom slučaju čitavu svoju kosu oprati. A žena ne mora u slučaju da ima šta? Pletence. Ako ima pletence onda je uvjet valjanosti. To je olakšica koju je Allah dao njima. Uvjet valjanosti njenoga kupanja jeste da joj voda dođe do do tjeme. Znači da je oprala tjeme, ona, odnosno mi zovemo korijen kosi Ovdje jedan detalj vezano za kosu Resulullah sallallahu alaihi ve nije mu ovaj i do smrti kosa Resulullah sallallahu alaihi ve nije, nije izbijela. Nije bilo sjedi kako se nama pojavljuju. Čim priđeš 30 mašula počnu hvala. Jednog čovjeka sam vidio subhanallah radi jedan vrlo težak posao on oprema umrle. I vidim ga osjedio. Pitam ga šta je bilo. Kaže, ovo je, kaže, da se vidi, ono, znaš, svijetle, ako Bog da na sudnjem danu, iako je mlad, mojih godina. I onda pročitao sam detalj koji se desio isto čovjeku koji je tako gasulio, kaže, oni Ahbab su gasuli čovjeka jedno, kaže, možeš li ti završiti? Kaže, mogu, nije problem. Kaže, kad se on vratio na podne namaz, ulazi kad dvije dženaze. I on, Allah ekber, Allah klanja obje dženaze. Dok izlazio pita, kaže, pa jer mi smo ja i moj abav smo opremili jednu dženazu, ko je ovaj drugi? Kaže, tvoj abav koji je opremio onu dženazu. Nije ni znao. I vjernik, ona, i vjernic uvijek mora razmišljati o tom. Je činjenica da je naš život prolaz I u svakom trenutku možemo, mislim, zamisli, onaj kada nas uče kako ćemo prema grijesima, samo kažu ono u čemu ne bi volio umrijeti, nemoj u tome biti ono u čemu ne bi volio umrijeti, nemoj u tome biti. Pa kažu ti, a u svakom trenutku možeš umrijeti. Onda nikada nastoji da nikada ne budiš u onome stanju u kojem ne bi volio pred gospodara stati. A hadis je Muhammeda sallallahu alaihi su muslim bilježi, Juba'azu kullu abdin ala ma ali. Svakog će roba, vjernika i vjernicu, nevjernika i nevjernika, Allah proživjeti u onom stanju u kojem je on ili ona umro. Zato Počeli smo govoriti o kosi Rasulullaha sallallahu alaihi Dakle, samo nekoliko sjedih je bilo u kosi Rasulullaha pa je Hazreti Omer radijallahu anhu pitao Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam vidim te da si počeo malo sjediti. Šta je tu? Tada je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kaže Omere, vetni hudun wa ahavatuha. Kaže sura Hud. Sura Hud i njene sestre sure koje dolaze iza su me kaže osjedle. A to su sure koje govore o vjerovjesničkoj misiji u narodu njihovu. I onaj koji je ozbiljan, kaže Hazreti Abu Bekr, pričaju mu ljudi kako su sanjali ovo ili ono. Kaže Hazreti Abu Bekr, tako mi Allaha, od kako sam se počeo baviti islamom, primio islam, nisam imao snage da legnem spava da nešto usnijem. Toliko umoran budi. A kamoli kad je halifa postao. Kaže, sura Hud me je osjedla jer je u njoj kuranski ajet koji nama treba biti jednako tako vodilja, a to je festa tim kema umirte. Budi ustrajan onako kako ti je, kako ti je naređeno. Vjerujte da neke stvari, a to ste vidjeli, neke stvari sa vremenom dobijaju na vrijednost. Odanost Allahu, kako prolazi vrijeme dobijaš vrijednost kod njega. Pa zar nije Boži poslanik sallallahu alaihi sallam rekao sedam osoba će Allah u svoj hlad uzeti kada drugoga hlada ne bude osim njegovog. Pa je prvo spomenuo koga? Pravednoga vladara. Nema pravednijeg vladara od Rasulullaha sallallahu sallam. Ako hoćeš da bude sa Rasulullahom, druga kategorija koju će Allah u svoj hlad uzeti na dan kada drugog hlada ne bude koje? mladić, mlada osoba, mladić ili djevojka, osoba mlada, koja je odlučila da provede svoju mladost u ibadetu, u odanosti Allah. I kad te neko pita, hoću pored gambera evo ti, sedam, pazite, od sedam kategorija, prva je pravedan vladar, drugo je mlada osoba, jer gledajte, korist od hajili i čestitog vođe ima čitav narod. A korist od mlade generacije koja je odana Allahu ima isto čitav narod. Jer oni mogu iznijediti takvu vođu. I zato ovaj, ovaj detalj sa Resulullahovom bare kosom tih nekoliko sjedi dlak. Zaista je emanet i ozbiljnost da vjernik i vjernica šta god u životu radi da budu svjesni da će Allah pitat zato Allah ti je to povjerio jesi li to ispunio kako treba ili nisi i onda ti kuranski ajd budi ustrajan onako kako ti je, kako ti je naređeno pročitat ćemo još 16. poglavlje babu mente voda fil dženabeti suma gasele saira jasadihi. poglavlje osoba se abdestio u stanju, osoba se abdesti u stanju džunupluka a zatim opere čitavo svoje tijelo yu'id a ne ponovi pranje onih dijelova tijela koje je oprao na početku dakle koje je oprao tokom uzimanja abdesta merreten uhra i ovo hoću opet da podcrtam. Molim vas, nemojte. Razlika između vremena, možda kad smo mi djeca bili, i današnjega vremena, u tehnološkom smislu je svijet se mijenja za sto godina, sada godišnje. Nekada se za sto godina nije dešavalo promjena u životu ljudi, u kvalitetu, u načinu žive, koliko se sad dešava za godinu dana. Ogromne su promjene. I kada mi kažemo, pa još što mi je falo kaže, dopere i one dijelove tijela, jel? Onaj, koji je abdest? Ma čovječe Boži, voda je ranije bila dragocjenost i vratit će se vrijeme kada će biti dragocjenost. Jer Rasulullah s.a.v. kaže, neće se raširiti kad dođe ljeto. Pa kad vidite da smo u zimu imali obilne kiše, a u ljeto nigdje vodi. Mislim, nelogično, pazim, kiša onaj sjećate se februara prošle godine. Snijeg napadao čovječe, mislio si pet godina je zemlju zalio. Dođe ljeto, nema vode u zemlji. Hajde objasniti, Po fizičkim zakonima. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kad se raširi nemoral u narodu, Allah će im uskrati bereket vodi. I onda ćeš imat problem. Onda ćeš i vodu morat kupovati. I zato ovo je vrlo bitno da razumijem u tom kontekstu. Ne ponavlja ona dijel, pranje onih dijelova Zašto? Zato što nema potrebe, nema vode tamo u izobilju. Naravno da će ti kad imaš vode, hvala dragom Allahu, oprat čitavo tijelo. Ali treba i znati šta je minimum. Zašto? Između minimuma i onoga maksimuma je neka mjera. Maksimum uradiš kad si u prilici, jednako onaj kako ćeš uraditi minimum kada, kada nemaš priliku. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت od Jusufa, sina Isaovog, od Fadla ibn Musa, od Ameša, od Salima, od Kurejba, štićenika, štićenika Ibn Abbas. I ovo je, ovo je zanimljiva stvar. Subhanallah, koliko je islam jak. I nedavno sam govorio da mi moramo kao generacija moramo razumjeti pogotovo evo ovdje u našoj domovini u Bosni i Hercegovini da islama ima onoliko koliko ga ima u nama jer islam ne živi u nekom praznom prostoru živi u ljudima ili, ili ima islama u nama ili nema i druga stvar, Bosna i Hercegovina ima onoliko koliko mi držimo do njih. Ovdje ovaj štićenik Ibn Abbas, stalno se spominje, primijetit ćete u hadisima štićenik, štićenik. To su bili oslobođeni robovi često na Arapi. Za manje od 40 godina, kaže Hazreti Omer, kad pita, kaže, ko je najučeniji u Kufi? Kaže, taj i taj. Pa kaže, jel Arapin ili od štićenika na Arapa? Kaže, na Arapin. Od deset ljudi za koje pita, devet su bili na Arapi, najučeniji ljudi u tom gradu. Nema tu nacionalizma, to je Allahova vjera. Kaže Hazreti Omer, kaže sve, sve ono što su oni uzeli, to su i Arapi mogli da uzmu, uzeli su ljudi na Arapi. Kaže, an mejmunete od mejmuni, hanumi Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kaže, voda Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, vodu al džanabe, fe ekfe bi jeminihi ala šimalihi, merratini u salata. Šta je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem uradio? Ako se sjećate, oni koji su bili prije nekoliko nekoliko halki govorili smo kako su hanume hizmetle svoje muže. Jednako tako smo govorili kako su muževi bili u službi svojih ukućana kada su unutra. Ovdje sada Hazreti Mejmuna govori da je Resulullah s.a.v. uopšte nije nikoga teretio. Sam je uzeo vodu kojom se želio abdestiti i kupati i stavio ispred sebi. Onda je uzeo tu vodu desnom svojom rukom i kaže desnom je prolio na lijevu ruku dva ili tri puta. Oprao je svoj spolni organ sumna darebe jedahu bil ardija wil hajt. A onda je ruku otrljao. Nema sapuna, nema stvari kojima se peri. Nego zemlja je. Zemlja nisu ovaj zidovi. Uzeo je, kaže, otrao je od, od, od zemljani zid. Merretin je u salaz. Dva ili tri puta. Sumna nadmada onda je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isprao svoja usta. Ono što su farzi, farzi abdest, farzi ab, ono, gusula. Zapamtite, vrlo lako je tri farza gusula. Mimo nijeta. Oprati usta i zaprati nos i oprati čitavo tijelo. I to je pravilo. Kad nisi, primjer radi čovjek, Allah nas sačuva od toga, ona nije zapravo usta, nije mu gusul valjan. Jer u svim hadisima se Resulullah sallallahu alaihi navodi da je to ono što je obaveza. U šepa izaprao je nos. وغسل وجهه وذراعيه i opravo je Resulullah sallallahu alaihi sallam svoje mubarek lice i svoje ruke. ثم أفاد على رأسه الماء Zatim je Boži poslanik izlio vodu na svoju glavu, summa gasala jasadahu, a onda je oprao ostatak svoga tijela. Summa tanaha fa gasala rijlej i na kraju je uradio ono što kontekst nalaže. Kupa se jel, na mjestu gdje voda ne otiče. Resulullah bi kad je završio sa kupanjem, sklonio bi se sa mjesta gdje se kupa i onda bi oprao, oprao svoje noge. Jer su noge bile u vodi, jel, koja je prljava, koja je, jel, stajača voda koja se onečitla, jer sa njom saprao, saprao džunupluk. Kalet fe bi hirtatin. E, ovo, smo spominjali. Hvala dragom Bogu. Kaže Hazreti Mejmuna, nisam ga tu pohizmetla, jel? On je sam uzeo vodu, ali ja sam požurla, pohitla da mu donesem da mu donesem, kaže, kao peškir ili komad platna. tu nije komad platna. Felem ridha Pa je Rasulullah išaretio da ne želi. To ono kad smo govorili da je Rasulullah s.a.v. nama uzor u svemu, ali nekada ostavimo njegov sunnet zato što imamo kontekst. Rasulullah se nije htio poslušiti jer je takva klima tamo. Ti čim izađeš, ti su, isto uljeto u avgustu mjesecu. Neko ti daje peške da se obišiš poslije abdesta izađeš na ono sunce goditi što si onaj malo glavu potruo, možda čak i više vodom. Fađala yanfadu bi I onda je Rasulullah sallallahu samo sa sebe samo sa sebe vodu otresao ruku. Dakle ovaj ovaj nam hadis govori o tome da kada se uzima abdest prije prije samog usula, dakle i zapere čovjek svoja usta i svoj nos, opere lice, opere ruke do iza lakata, onaj zatim pospi po glavi, nema potrebe da opet posebno pere svoje ruke ili da perje svoje lice. Sasvim je dovoljno ono što je, što je na početku on ili ona učinio. Ovdje na kraju ovaj, ovoga hadisa jedan mali detalj. Koliko god se nama čini da u hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ima tih ponavljanja. E, nedavno sam pravio analizu koliko je ukupno hadisa božjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam do nas došlo. Pa sam sabrao i svih ovih osnovnih zbirki koje su zabilježile hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I vidio sam da je broj negdje oko maksimalno 12.000. To kad računate na period njegovog života od 23 godine uopšte nije puno. Jer svaka godina je 365 dana. Vi računajte da je u 20 godina koliko? oko 8000, 8000 dana. U 23 godine Boži poslanik sallallahu alejhi ve do nas je došlo 12.000 12.000 hadisa Božjih poslanika. Ono što je za nas bitno jeste da nema aspekta života Božjih poslanika sallallahu alejhi ve a da do nas nisu došli detalji o tome. Nema ličnosti, to slobodno možete decidno tvrditi. Nema ličnosti na ovome svijetu čiji je život tako sa svih strana obuhvaćen kao život Mohameda sallallahu alaihi i porodični život i kako se izdržavao i kako je održavao higijenu i kako je obavljao namaz i kako je davao zekijat i kako je održavao odnose sa komšijama i kako je pazio svoje ahbabe sve jedan detalj vezano za život Muhameda sallallahu alaihi nam je došao na nama je, na nama je da to primjenjujemo jedna od primjena hadisa Rasulullah sallallahu alaihi sallam u mjesecu februaru nam je presretan sam, moram vam onu barek Lejsat što kažu, ono što smo počeli početkom februara, meni je sultan me izvijestio da smo alhamdulillah na pola puta. Planirali smo u mjesec februar kroz četiri halke da skupimo oni sedam paketa za sedam ugroženih sirijskih izbjegličkih porodica koji su među nama. Udruženje Sirijaca u Bosni i Hercegovini nam je dalo njihova imena i mi smo hvala Allahu na 1300 maraka, malo jači. A treba nam 2700. Dva puta halka hadisova mala prostorija je skupila 1300 maraka. A da se nije Haman osjetilo na onoj hrani koju donosi. Imamo još ako Bog da dva puta i onaj, nekada ljudi, to moram sa vama podijeliti, nekada ljudi kažu zašto onaj pitanje naplaćivanja, predavanja, druženja. Zašto, kaže, to izbjegavaš? Ta ulema u Usiri me je naučila. Kaže, poučavaj besplatno onako kako smo te mi poučavali besplatno. Ako vam ikada ovdje bilo lijepo, to je zato što su mene tamo neki ljudi primili i mene odgajali. I sad se mi zajedno odgajamo. Mene je stid bilo da ljudi od 70 godina pred mene iznosi dorčak nakon što imamo des. Od 70 godina. I onda kad ja hoću da izađem u tom, u tom šamu, u toj Siriji, u tom Damasku, on meni cipele namješta da ih ja obučem. I jedan od njih je govorio kada je tako mi Allaha da me stavi da otvaram i zatvaram vrata onome ko traži znanja i time sam ja zadovoljan. I to je meni stepen kod Allaha s kojim sam zadovoljan. I zato moj dug, mi se ne bavimo humanitarnim radom, moj dug je da koliko ja mogu zajedno sa vama da pomognemo. Te porodice su nam ovdje. Alhamdulillah, naše humanitarne organizacije vode onaj akcije pomoći za tamo. Trebamo se uključiti koliko možemo, ali ovu uz Božiju pomoć ja se nadam da ćemo mi kroz ova dva puta sljedeća, ako Bog da, dostići. Te porodice će to dobiti, potpisat će sultan je zadužen zato jer hoćemo jer puno je, puno je optužbi, srušeno je povjerenje, povjerenje među, među ona ljudima. Vjerujte mi, najveći humanitarci, ovi koji se ne pozivaju na vjeru, Allaha mi da im zavirite u život. Jednog samo od njih poznati je, nešto da spominjem, da, da ogovaram čovjeka, da Allah ni njemu oprosti. Godinu dana ne plati školu za svoje dijete, a vam izigrava humanitarca. Ljudima koji mu poučavaju dijete u privatnoj školi ne plati. uzmi im njihov hak, a vamo glumi humanitarca. Mi moramo graditi povjerenje. Jedan od načina da izgradimo povjerenje jeste sve ono što je došlo ovdje od novca, što je sultan skupio, predati tamo porodcama u formi paketa i financijske pomoć porodce da potpišu i to sa ovog da na strancu na strancu tabački.com stav Druga stvar koju imamo ako da za sljedeći put, a to se nije dešavalo ovdje u Bosni, a na drugim mjestima imaju ljudi običaj da to radi. Planiramo ako Bog da sljedeći četvrtak iza halke da proučimo hatmu zajedno ovdje. I da zamolimo gospodara da olakša narodu koji evo već sada preko dvije godine strada. Hazreti Omer je govorio učite Kur'an i molite Allaha. Učite Kur'an i molite Allaha. Jer će, kaže, doći vrijeme da će ljudi učiti Kur'an, a moliti ljude. Svi oni koji žele mogu se prijaviti na info e, tabački i doći ako Bog da sljedeći četvrtak da znamo koliko ćemo hatmi. Može se desiti da sljedeći put tri hatme odavde se prouči. Može dvi, može jedna. Ja znam da jedno mogu ja i moji učenici, ovo što imam učenika, tridesettak ja ću i lako skupiti. Ali bi volio sljedeći put iza halke, ako Bog da, da podijelimo džuzeve i ako Bog da čak možemo i donijeće džuzeve i onaj možemo čak preko info kako nam pristižu prijave svakome dat njegov džuz da zna koji će ući pa će neko donijeti svoj Kur'an da i svog Kur'ana uči jer je Kur'an je pazite ashabi kad god bi jedan od njih završavao hatmu Kur'ana sabrao bi svoje ukućane i prijatelje kaže jer je ovo trenutak kada Allah dove prima iz ovoga mešćida ako Bog da planiramo sljedeći četvrtak dakle proučiti onda ćemo ako Bog da mol sultane ili nekoga od ovih mamaka da pripreme dovu i da proučimo dovu da Allah dragi dadne da, da se taj narod spasi da taj režim padne i da jednom stane krvoproliče ja ne mogu zaista da vjerujem da nema nikakve da nema nikakve potvrde da je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah istina pogledaj samo prelistaj zadnjih 20 godina ne možeš bolan dana naći da taj umet ne krvari pa mi nikada rahat nismo ljudi i ne samo zadnji, evo mi zadnjih 20 godina, pošto nam je to najbliži. Zadnjih 20 godina, pogledaj, nikad ne možemo raditi. Uvijek mora neko od muslimana i muslimanki strada. Zato ako Bog da uz Božiju pomoć da onaj, oni koji uče Kur'an koji su spremni onaj neka se prijavi da mi možemo ako Bog da sljedeći put planirati proučimo zajedno dobu i zamolimo Allaha dragog i nama je bilo teških trenutak da zamolimo Allaha da dadne da se njima vrati mir i stabilnost a da nama ako Bog da stabilnost i mir potrebe da nas Allah dragi u toj pomoć na amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniste. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš sačuvaj nas vatri svakoga djela koje približava vatri. Gospodar naš sačuvaj umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam na svakome mjestu. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim da sačuvaš umet Tvoga miljenika na svakome mjestu. Gospodar naš počast nas da radimo za dobrobit umeta Tvoga miljenika i proživi nas u njegovom ovome društvu. Gospodar naš, molimo te najvećim vjerom tvojim da zaštitiš sve države u kojima muslimani žive. Gospodar naš, počasti nas bezbjednošću, molimo te najvećim imenom tvojim. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodar, naš, sačuvaj nas vatri i svakoga djela koji približava vatri. Molimo te da nas počastiš da mi nikada ne obrukamo ume tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa Gospodaru, nijedno djelo nije malo ako ti primiš, pa te molimo da naš dolazak večeras primiš. gospodar gospodar naš oprosti prisutnim i odsutnim. Oprosti umetu Muhameda sallallahu alaihi wasallam i počasti nas da nemamo nikakvu zlobu ni prema kom je od umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas da nas vodi najbolji među nama, sačuvaj nas od toga da nas vodi najgori među nama. Gospodar počasti naše vođe razboritošću i počasti nas da nas vodi samo što je dobro na oba svijeta. Oprosti nama roditeljima našima, pomozi naše studente i studentice da svoje amanete izvršavaju. Gospodar naš počasti neoženjene i neudate da nađu svoj nasib i da budu sretni na ovom i na budućem svijetu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين الفاتح